And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan, dobrodošli dragi slušalci, dobrodošli na talase NXS Web radio podcasta u još jednu zanimljivu epizodu, nadamo se sa korisnim savjetima Mobility gdje ćemo vam davati korisne auto savjete. I da ne dužimo puno, krećemo odmah sa našom emisijom. Danas ćemo pričati o autohladnjacima, o kočionim uljima i naravno kako pravilno provjeravati ulje. Krećemo odmah sa našom prvom, našim prvim savjetom, a to je provera ulja. Motorno ulje je praktično tečnost za dug život motora. Upravo zato, verovatno biste pomislili da vozači nivoa i stanja ove tečnosti shvataju veoma ozbiljno. Ali, realnost je zapravo prilično zastrašujuća. U proveri jednog eminentnog sajta, koja je vršena na ulicama našeg rata, čak jedan od pet vozača vozili su sa premalo ili previše ulja u motoru. Također, što je vozilo starije, to je briga za kontrolu motora ili ulja manja. Što znači da kod svakog četvrtog nivo motornog ulja nije dobar. Ovo je potpuno nepotrebno jer je provera ulja toliko jednostavna i laka da svako može to da uradi. Na svakih 500 do 600 km treba otvoriti haubu i u ovoj proveri posvetiti 2 do 3 minuta, eventualno do 5 minuta ako vam treba malo više vremena. Treba znati da je normalna potrošnja ulja na 1000 pređenih kilometara varira od 0,1 do 0,3 litra. Doduše, neki proizvođači imaju i veću toleranciju koja ide čak i do jednog litra. Ipak u upustvu automobila najčešće stoji samo koja vrsta motornog ulja je potrebna i na koliko pređeni kilometara ga treba menjati. Što se tiče samih oznaka, na etiketama, odmah uz viskoznost recimo 5V povlaka 30, nalaze se i slovne oznake koje treba znati, bar bi trebalo. Tako primjera radi, evropsko motorno ulje je podijeljeno po klasama, a označava ulje za benzinske motore u putničkim automobilima. B je za dizel motore u putničkim vozilima i kombijima. C je za dizel motore sa filterom čestica. E je za velike i snažne radne dizel motore, odnosno kamione. Na američkim motornim uljima postoji oznaka za kvalitet, pa recimo S znači da je ulje za benzinske, a C za dizel motore dok dodatna slova S ili C označavaju kvalitet ulja, na primjer SL ili SM. Što je drugo slovo bliže kraju abecede, to je ulje kvalitetnije. Neretko je otvor za sipanje motornog ulja prilično duboko u motornom prostoru, što najčešće znači da ćete pri sipanju prosuti bar malo ulja. Nabavite, na primjer, neki levak i nema brige. Na taj način skratit ćete i vreme dopune jer nećete brisati druge delove motora od ulja jer nije poželjno da ulje bude na motoru jer motor se greje. A sačuvat ćete i prirodu jer znate da samo 1 litar motornog ulja može da zagadi milion litara vode. Znači trebalo bi izbjegavati bilo kakav kontakt ulja i vode pogotovo sa rekom, jezerom i, ili tako dalje. Znači treba vam od 3 do 5 minuta plafon da otvorite haubu, da izvadite merač ulja, većina automobila ima merač ulja i da proverite stanje. Znači bez obzira da li vam je auto nov ili polovan, morate voditi brigu jer je kao što smo i rekli na početku razgovora, ulje, motorno ulje, glavni sastojak da vaš motor radi kako treba. prelazimo na naš drugi savjet, a to je autohladnjak. Iako su motori prilično napredovali po pitanju efikasnosti iskorištavanja goriva, i dalje oko dve trećine energije iz goriva pretvara se u neiskorištenu toplotu. Tu toplotu reguliše sistem za hlađenje motora, obezbeđujući mu optimalnu temperaturu u svim uslovima. Osnovu ovog sistema za hlađenje naravno čini hladnjak. Kako radi hladnjak, vjerovatno se pitate. Kada je motor hladan, termostat ne pušta rashladnu tečnost u hladnjak. Kada se motor zagreje, rashladna tečnost počinje da kruži i kroz hladnjak. Prolazeći kroz kanale u bloku i glavi motora, rashladna tečnost odvodi toplotu. Nakon toga ona dolazi u hladnjak gdje predaje tu toplotu okolini tako ohlađena ponovo ide u motor i taj ciklus se ponavlja dokle god motor radi. Hladnjak se sastoji od sistema tankih cevi. Te cevi omogućavaju da imamo veliku dodirnu površinu između rashladne tečnosti u cevima i okolini. Oko cevi je postavljeno saće, odnosno listići, najčešće od bakra ili e, aluminijuma i samim tim on dodalto, eh, on ima, da kažem, ulogu, povećava dodirnu površinu između hladnjake, hladnjaka i okoline. Hladnjak stoji u prednjem delu auta, iza prednje maske, a zato vazduh koji struji dok se auto pokreće dovodi do hlađenja tečnosti. Samim tim toplota se širi iz hladnjaka, odnosno tečnost se hladi i ponovo ulazi u motor. Iza hladnjaka postoji i ventilator koji pravi dodatni protok vazduha kada auto stoji, na primjer vožnja u gradu ili kad stojite negde. A na istom principu rade i svi ostali hladnjaci u automobilu, hladnja klime, hladnja kabine, interkuler koji ima već zavisi od modela. Što se tiče samih kvarova, Najčešći kvar hladnjaka je fizičko oštećenje. Možda čak 90% kvarova hladnjaka čine fizička oštećenja. Pošto se hladnjak motora nalazi u prednjem dijelu auta, pri malo jačem udaru dolazi do njegovog oštećenja, naprsnuća, krivljenja itd. U tom slučaju neophodna je njegova zamjena. Ako rasladnu tečnost koristite čistu vodu, što ne savjetujemo, znači destilovana voda i antifriz isključivo, može doći do korozije motora i hladnjaka. Vremenom će naravno to oštećenje dovesti do curenja i naravno tečnost će da curi iz hladnjaka i to će praviti problem jer ćete gubiti vodu. Zato jako je važno, motor ne sme da ostane bez vode nikako, tako da je jako važno da obratite pažnju na bilo koju promjenu nivoa vode, pogotovo u hladnjaku. Zato je preporuka da nikad ne koristite čistu vodu, nego mešavinu antifriza i destilovane vode. Sad sve zavisi da li koristite koncentrat ili već kupujete na pumpi onu, na pumpama one tešnosti koje su već spremne da se samo sipaju. S antifrizom mešajte destilovanu vodu, a zašto treba izbjegavati vodu iz česme? Zato što je ona puna kamenca a kamenac se vremenom taloži i može da zapuši hladnjak i da dovede do oštećenja. Kada se hladnjak zapuši, voda ne može lepo da cirkuliše i motor se pregreva. U tom slučaju probajte da isperete hladnjak, ako to ne pomogne, jedino rešenje je zamena hladnjaka. Vremenom se naravno prljanština i insekti zadržavaju u saču hladnjaka, što može da onemogući dovoljan protok vazduha i normalno hlađenje. Tada je svakako potrebno očistiti detaljno i oprati hladnjak. I prelazimo na naš posljednji savjet u ovoj malo kraćoj emisiji, a to je kočiono ulje. Posmatrano sa stanovišta sigurnosti, pored naravno upravljačkog sistema na kolima, kočioni sistemi su drugi najbitniji sistemi. Za pravilno funkcionisanje kočijenog sistema najvažnija je tečnost za kočnice, čija osnovna uloga je da vrši prenos pritiska sa pedale kočnice na kočione cilindre. Razlika između kočionih tečnosti postoje DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 kada su kočioni fluidi na bazi e, glikola, dok je DOT 5 silikonsko ulje. Tečnosti na bazi glikola se ne smeju mešati sa silikonskom kočijenom tečnostju, jako važno. Da bi mogla da obavlja svoju ulogu u kočijenom sistemu, tečnost za kočnice mora naravno da ispunjava određene zahteve. Mora imati visoku tačku ključanja, biti kompatibilna sa e, metalnim delovima sistema za kočenje, otporna na starenje u prisustvu vazduha i vlage, jako važno, i imati naravno odgovarajuću e, vrednost viskoznosti na niskim temperaturama, što se odnosi naravno na zimu. Pored toga, kočione tečnosti moraju imati i dobra svojstva podmazivanja i zaštite čime se produžava vek kočionog sistema. S obzirom na to da u toku rada dolazi do porasta temperature, najvažnija osobina ovih e, tečnosti je tačka ključanja. Ulje za kočnice je veoma E, hidroskopno, odnosno absorbuje vlagu iz okoline. Jedna od najznačajnijih promjena koje nastaju usled apsorpcije vlage naravno je sniženje tačke ključanja, čime kočiono ulje postaje manje otporno na visoku temperaturu. U uslovima oštrog i čestog kočenja dolazi do prelaska tečnosti u gasovito stanje i samim tim slabljenja kočione sile te eventualnog propadanja pedale kočnice, što može imati fatalne posljedice. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva poznato je da temperatura ključenja tečnosti ne bi trebalo da bude niža od 160 stepeni Celzijusa kako ne bi narušila funkcionalnost same tečnosti. Tečnost za kočnice ne smije imati više od 3,5% vode, jer svi fluidi sa više od 4% predstavljaju opasnost za sigurnost i potrebno je da ih odmah ispustite iz sistema. Rafinerija ulja Modrića izvršila testiranje kvalitete upotrebljenih ulja za hidraulične kočnice, koje je obavljeno na uzorku od 40 koji su uzimani u servisu iz različitih tipova automobila. I vozači su morali da daju određene podatke. Interesantno je, na primjer, da vozači automobila nisu znali kada su menjali zadnji put kočijono ulje, a također ni koji tip ulja se nalazi u njihovom kočionom sistemu, što je svakako poražavajući. Rezultati provedenih analiza su pokazali da kod 40% ispitanika sadržaj e, vode je bio iznad 3,5%, što pokazuje da su ulja u sistemu bila daleko iznad predviđenog roka za zamenu, što je otprilike do oko dve godine. E, rezultati ispitivanja su pokazali da 55% ispitanih ulja ima nižu tačku ključanja od preporučene. Ova činjenica naravno govori da naši vozači su prilično neodgovorni prema sami sebi i isto tako prema drugim učesnicima u saobraćaju. Osim toga, mora se naravno naglasiti da većina naših vozači, e, vozača koristi najniži kvalitetni nivo ulja za kočnice, odnosno DOT 3, a naša preporuka je svim vozačima da kupuju DOT 4 tečnosti koji generalno danas preporučuje najveći broj proizvođača automobila. I to bi ujedno bio posljednji savjet u ovoj našoj nešto kraćoj emisiji. Nadam se da su vam ovi savjeti bili korisni kao i svaki put do sada, da ste naučili možda nešto novo što niste znali i naravno da ćete biti bolji i e, sigurni vozači u saobraćaju. Moje ime je Nenad, hvala što ste bili sa nama i u ovoj našoj emisiji Mobility. Do nekog sljedećeg susreta, naravno, ostanite uz NXS Web Radio podcast. Veliki pozdrav i ćao, čao, ćao! NXS Podcast.